بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين لو هي إكيواني تريه كومنا ستة ذو القاعدة مواكا والف موجة مئنين أربعين موجة سوينا تريه سابا جولاي مواكا الف بيلين عشرين سيكو يجمان تواندليا نا كتابه هيك أو متنه هيني دوغو nawaqidhu lislam ambayo kwamba tulitangulia jana kusajili sehemu ya kwanza leo tumaliza sehemu ya pili tukimaliza kitabu chote katika halaka ya jana tulisoma nawaqidh nne leo hii tunaendelea tano mpaka kumalizia asema al imamu Muhammad rahimahullah ta'ala al-khamis من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أسمى كتك إن يكون mtu تو إسلام واكي لتانو ni kuwa yule aliyechukia chochote katika mambo aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam sawa ni hukumu katika sharia yake au ni thawabu za matendo au ni adhabu za baadhi ya matendo chochote alichokuja nacho mtume alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini yake hini katika aliyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala akakichukia basi kafara ijmaa atakufuru kwa ijmaa ya muslimin hakuna khilaf kwenye hilo والدليل na dalili ya hilo katika Qur'ani qawluhu ta'ala qawli Allah alitukuka aliposema dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum hilo ni kuwa wao walichukia yale aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala kumteremshia mtume wake basi Allah akaporomosha amali zao yani wakawa ni wenye kukufuru na kutoka kwenye Uislamu Taib. Kwa hivyo chochote akichukia mfano mtu achukie sala eh, yeye huchukia kusali hata akasali madamu huchukia yeye ni kafiri au mtu akachukia saum hata akafunga hadha kafir au mtu akachukia kitu chochote katika aliyokuja nayo mtume Muhammad sallam sawa ni mambo ya faradhi au ni mambo ya sunna akayachukia hata kama analifanya jambo lile atakuwa ni kafir kinyume na mtu ambaye kwamba halichukii na hafanyi pengine hafanyi ameghafilika au shetani amemghuri au vifu vimemwingia lakini hachukii hadha huwa hatoki kwenye Uislamu lakini ako kwenye khatar adhim kwa kule kuacha baadhi ya yale mambo ikiwa ni ya faradhi lakini mwenye kuchukia hata akayafanya hadha kafirun billah kwa nini kwa sababu atakuwa amechukia iliyoteremshwa na Allah na aya yasema dhalika biannahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum asadis asema shekhe la tano asadi au la sita katika mambo yenye kumvunjia mtu uislamu wake man istahza bi shay'in min dinillah atakayefanya istihza ya kitu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akakifanyia istihza au thawabihi yani katika dini ya Allah yani katika hukumu na sharia aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala au thawabihi au thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala alzawahidi nazo wale watu wema au iqabihi au akafanya istihza na adhabu ya Allah alizowakemea nazo watu waovu kama mfano mtu afanye istihza mathalan na sala au afanye istihza mathalan na pepo au afanye istihza istihza mathalan moto huyu kafara atakufuru pia vile vile kwa hilo dalili ya hilo nini yasema al rahimahullah والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سيما أيو محمد kuambia hivi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtumi wake ndiyo mlikuwa mkifanyia istihza basi msitoe udhuru leo kad kafartum ba'da imanikum mmekufuru kwa hilo baada ya kuwa nyinyi mlikuwa ni waumini Kwa hivyo istihza kwenye dini, mtu afanyie istihza kitu chochote kwenye dini. Mathalan, wenye kufanya istihza ndevu, pamoja na kuwa ndevu ni katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wajib ambao kwamba mtume ameishi maisha yake yote akiwa ni mwenye kuweka ndevu na bibi Aisha radhiallahu anha akiulizwa asema kwa mtume sallam alikuwa ni mwingi wa ndevu masahaba wanasema mpaka akiswali alikuwa akionekana kwa mdomo wake wataharaka kwenye swala za sirria kwa nyuma kwa sababu ya kuona ndevu kwa ubavu zinatingisika yani ni nyingi mpaka ile nyuma yake huziona ndevu zake taib yeye akawa anazifanyia shere na istihza ndevu kwa maneno machafu kama yanayosikika leo hii katika sehemu nyingi tofauti tofauti za mi, ya mazingira ya Waislamu, jambo la kusikitisha sana. Hadha kufrun billah, huu ni ukafiri kufanya istihza jambo hili, na dalili ni hiyo aya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Na hii ni aya ilishuka wakati walipokuwa wale wanaofanyia istihza mtumi sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake walipokuwa wametoka kuenda kwenye jihad, wakasema hawa wanazuoni wetu hatuwaoni isipokuwa ni watu wa mitumbo mikubwa yani watu wakula tu uh, ni watu ambao kwamba wakiingia kwenye vita ni waoga taib almuhim walipo walipofika maneno yale alipofika kwa mtumi wakaja wakatoa udhuru wale wakasema tulikuwa tukifanya basi ni yani ni maneno tu ya kukata njia hatukuwa tukiyakusudia maneno yale Allah akateremsha hii aya wala billahi wa rasulihi وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سبب والي وليوفني شيرها ومتومي وسلم ومصحب ذاك سيك وسبب يا ذاتي زاو بس وسبب يديني وليويبيبا نعم أسيما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتيك مامبو إن يكون فنجيا منتو إسلام واكي لسابة السحر أسمى السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعل فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر جنب لسابة لن يكون فنجيمت إسلام واكي يعني أتاوي أتاوي أكو أين بيلي كنا السحر تخيل نكون السحر السحر السحر الحقيقي السحر تخيل نكام نيلي أمبو كوانبا mtu afanye uchawi wake taban kupitia usaidizi wa mashetani akawa ni mwenye kuchanganya na kudanganya macho ya watu ukamwona mtu amegeuzwa amekuwa mnyama lakini fil hakika hakugeuka ni macho yako tu yamefanyiwa uchawi unaona vile ya, sisi tunaita kisiri macho au ukamwona mtu amegeuzwa mnyama amegeuzwa amekuwa mtu kama mfano wa wachawi wakati wa Nabii Allah Musa alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwahusu qala bal alqu Musa akamwambia anzeni nyinyi فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم walipoweka yale yao asema walifanyia uchawi macho ya watu saharu ayuna nas walifanyia uchawi macho ya watu wastarhabuhum na wakawatisha wajau bisihrin adhim wakaleta uchawi mkubwa kwa hivyo kuna uchawi ambao kwamba hufanyiwa macho peke yake lakini si hakika yani macho huona mambo yamegeuka lakini kiuhakika mambo yako vile vile pia kwenye aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema qala bal alqu Musa akamwambia anzeni nyinyi tupeni hizo kamba zenu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a asema walipotupa ile mikamba yao na mafimbo yao mara tu yakawa ya Musa anayaona ni kama inatembea ni minyoka inatembea ni anayaona lakini fil hakika imebakia ni kwenye vile vile ni kamba na ni mafimbo kwa hivyo hiyo ni aina ya kwanza ya uchawi sihru takhil na kuna sihr hakiki ambayo kwamba inadhuru inadhuru uh, viwiliwili inagonjesha ina, ina inafanya taathir nayo ni kama aliyotaja hapa al-Imam Muhammad bin Wahhab asema wa minhu as-sarf wal-'atf طيب sihri ya as-sarf ni ya kuwatenganisha baina mume na mke na sihru ya aladf ni kufanya ya kuwafanya mume na mke wapendane, kwa hivyo ikafanya taathiri katika nyoyo za wale wa wanandoa taib, imma kuwatenganisha au kuwapatanisha. Kwa hivyo iko na athari, ni sihri ya hakiki, au inaweza kumgonjesha mtu na ikamdhuru, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, wama hum bidarrin bihi min ahadin illa biidhnillah. Akaithibitishia kwa kuwa iko na madhara, iko na hakika inadhuru, lakini haidhuru isipokuwa kwa idhni ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo sihri kuna sihru takhil ya udanganyifu wa macho naona kuna sihri ya nini sihru ya hakiki yenye kudhuru taib yani yenye kuathiri naam katika sihri inayopatikana ni kuwa mchawi hujukurubisha kwa mashaitani kwa kutekeleza ushirikina na ukafiri kwa yale anayotaka shaitani ayafanye alafu wao mashaitani ndiyo humhudumikia wakamtekelezea yale anayoyataka ima kudhuru watu au kwenda kumuibia baadhi ya vitu wa hakadha taib kwa hivyo asihr ni katika mambo yenye kumtoa mtu kwenye nini kwenye uislamu ni katika ukafiri asema Sheikh rahimahullah ta'ala faman fa'alahu atakaufanya uchawi au radhiya bihi au asifanye lakini aridhie tu ule uchawi huyu atakuwa nini kafara atakuwa amekufuru dalili ya hilo ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala asema wama yuallimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitnatun fala takfur hawakuwa wakiwafundisha yoyote katika watu isipokuwa mwanzo walikuwa wakiwaambia sisi hakika tumetumilizwa ni mtihani hawa ni malaika wawili Allah aliwateremsha na elimu hii ni ya uchawi kama kuwafanyia mtihani watu akamwambia sisi ni mtihani fala takfur musikufuru yani musijifundishe kamwe musikufuru taib lakini wale walioasi wakajifundisha wakakufuru wale ambao kwamba waliacha kujifundisha wakabakia kwenye iman na hawa malaika kuja kufundisha watu uchawi kwa wao ilikuwa ni iman na ni taa kwa sababu Allah amewaamrisha ni kama mtihani kuja kuwaletea watu kwa hivyo wao walikuwa wanaitikia maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini basi uchawi uteremshwe kwa sababu kuwatahini watu na kuangalia nani atakuwa muumini nani atakuwa kafiri طيب نآية هين هين موازة تبال يسمى الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان أسمى ما يهودي وليفوات يالي الكوة وكي نكوم شيطاني وكاتب وفلم وسليمان طيب والكوة كدايك وسليمان وفلم واكي لأباتك هنو مشاوي ولما شيطاني وكي نكو هايو ما يهودي وكاوا وكي تشكوا وكي أفوات هايو يما شيطاني تهم هيني الله كي كانوش أسمى وما كفر سليمان يعني سليمان هكفاني وشاوي kama wanavyodai wao طيب ufalme wake haukuwa ni uchawi lakini akauita uchawi ni kufru wama kafara yani wama sahara Suleiman kwa hivyo hapa akauita uchawi nini akauita uchawi ni kufru naam kwa hivyo uchawi kujifundisha au kuridhia uchawi nini kufanya uchawi kuridhia ni ukafiri jambo la nane katika yenye kumtoa mtu kwenye Uislamu asema Sheikh Muhammad wama asema la athamin mudhaharatu almushrikina wa muawanatuhum ala almuslimin والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين نكوى سيدية ناني وشركين نكوى فنيا موالات كوى بيندا وشركين كوى مباكا نكويندا كوى سيدية وشركين ذيدية وإسلام basi jambo hili lenye kumtoa mtu kwenye uislamu kwa sababu kuwasaidia kwa kuwapenda dhidi ya kuwadhuru waislamu hili ni kuonesha kuwa ameridhia na amewapenda kwa ule ukafiri wao na amechukia yale ya Waislamu. Kwa hivyo hili likawa lenye kumtoa yeye kwenye Uislamu. Dalili yake ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, waman yatawallahum minkum, atakayewafanyia mapenzi hao washirikina, fa innahu minhum, atakuwa ni miongoni mwao. inna allaha yani yatawallahum yani yuhibbuhum wa yansuruhum akawapenda washirikina na akawa na wanusuru washirikina yani dhidi ya waislamu inna allaha la yahdi man hum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin hakika allah waongozi watu madhalimu wa kufanya mambo au dhulmu ya kufur na kwa hivyo hili ni katika mambo yenye kumtoa mtu kwenye Uislamu. Hapa kuna sura tofauti, haziingii kwenye hili, wengi wamechanganya haya. Kuamiliana na wasiokuwa Waislamu katika maslahi ya Waislamu, hili si ukafiri. Ukafiri liliotajwa hapa ni kuwasaidia na kuwa pamoja na kuwapenda na kuwanusuru wasiokuwa Waislamu dhidi ya Waislamu, hilo linakusudiwa. Taib, kwa hivyo kuamiliana kibiashara, kimaslahi ya kilimwengu na wasiokuwa waislamu kuwekeana mikakati na mikataba na maelewano ya kinchi za Kiislamu na siokuwa za Kiislamu kwa sababu ya kutekeleza maslahi kwa Waislamu au kuwakinga Waislamu na nchi za Kiislamu kutokana na madhara hili si ukafiri bali hili mtume sa salam alifanya aliyekiana mikataba na washirikina wa maka katika sulhu alhudaibia pia vile vile aliyekiana mikataba na mayahudi madina taib naam jambo la pili haliingii kwenye hili la nane ni kuwa kumsaidia kafiri dhidi ya kafiri mwenzake kukawa kuna makafiri aina mbili taib mmoja ana madhara kwa nchi ya Kiislamu zaidi kuliko yule mwingine wakiingia kwenye vita akawa anawasaidia wale makafiri dhidi ya makafiri wengine au anafurahia na ushindi wa huyo kafiri dhidi ya kafiri mwingine, hili haliingii, bali hili la kufurahia limetajwa paka kwenye Qur'ani katika sura ar Rum, wa yawma idhin yafrahu almu'minun binasri llahi yansuru man yasha, ilikuwa Allah amewanusuru uh, washirikina, eh, yani ni ni, ni, ni vita baina washirikina na washirikina, ar-Rum wal-Furs. Taib, Rum walipowashinda Furs waumini wakafurahi kweli, kwa sababu Furs walikuwa na uadui zaidi kwa Uislamu kuliko Rum. Kwa hivyo hili haliingii kwenye nini kuwasaidia washirikina dhidi ya washirikina wenzao wala kufanya biashara na wasiokuwa waislamu na washirikina wasiokuwa waislamu kwa sababu ya maslahi ya waislamu au kufanya mikataba na wao kwa sababu ya amani na maslahi kwa waislamu haliingii kwenye hili linaloingia ni kuwapenda na kuwanusuru wasiokuwa waislamu dhidi na kuwadhuru waislamu taib naam hilo jambo la nani jambo la tisa katika yenye kumtoa mtu kwenye uislamu wake asema man i'taqada anna ba'd an-nas la yajibu alayhi ittiba'u an-nabiy sallallahu alayhi wa wasallam atakayetakidi kwa kuna baadhi ya watu si wajibu kwao kufuata sharia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa annahu yas'ahu al-khuruj an shari'atihi sallallahu alayhi wasallam kama wasi'a al-khadir al-khuruj an shari'ati Musa alayhi salam ana akawa anaitakidi kwa kuna baadhi ya watu yajuzu kwao kutoka katika sharia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama vile al-Khidr alitoka al-Khadir alitoka kwenye sharia nani kwenye sharia ya Musa basi atakayeitakidi hayo kafara atakuwa ni kafiri fahuwa kafir huyo atakuwa ni kafiri طيب kwa nini kwa sababu haya kwanza hili ni jambo ambalo kwamba atakuwa amekufuru aya ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah sema wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin mtume alimetumilizwa kwa ulimwengu wote kwa hivyo akisema yeye hamu ya juzu kufuata mingine atakuwa mikufuru hii ni aya taib na mikufuru aya kadhaa zilizokuja kuonesha kwa mtume ametumilizwa kwa watu wote Taib, ama kutolea hoja ya Al-Khidr alikuwa hafuati sharia ya Musa, hili si hoja kwa sababu kwanza Al-Khidr alikuwa ni nabii. Al-Khidr alikuwa ni nabii yunzalu ilayhi idhalika kwenye ile aya katika kisa cha Khidr na Musa mwisho alipomtafsiria yale matukio amwambia nini wama fa'altuhu an amri sikufanya haya kwa amri yangu yani haya nimeteremshiwa ni wahi kutoka kwa Allah pili al-Khidr hawezi kuua ikiwa si amri ya Allah kumuua yule mtoto hawezi kuliangamiza jahazi la watu baharini ikiwa si amri ya Allah ati ilhamu tu amepata ilhamu afanye sasa hivi mtu asema amepata ilhamu au atauliwa naye aslan ilhamu haitegemewi ni hujja lakini al-Khidr alikuwa ni nabii. Hilo la kwanza. Pili, al-Khidr hakuwa katika Banu Israil na Musa alitumilizwa kwa ni mtume wa Banu Israil peke yao. Kwa hivyo yoyote asiyokuwa katika Banu Israil ilikuwa yeye si wajibu kuingia katika sheria ya nani? Sheria ya Musa. Kinyume na Mtume sallam ametumilizwa sheria yake kwa walimwengu wote, kwa hivyo hajuzu mtu kutoka kwenye hilo, na akiitakidi kwa yeye wajuzu, kama baadhi ya falasifa wanavyofanya au kama baadhi ya, ya masufi wanaosema kwa kuwa wao qurani ni ilmu dhahir imeteremshiwa kwa hawam watu wa kawaida lakini wao wako na ilmu batin taib na wao hupokea moja kwa moja kwa allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo wao si wajibu kufuata qurani na sunna hadha kufrun billah naam jambo la 10 na la mwisho aliyoyataja al-Imam Muhammad rahimahullah sema al-ashir al-i'radu an dinillah kupeana mgongo dini ya Allah la yataallamuhu haijifundishi dini ya Allah wala yaamalu bihi wala haifanyi kazi hili ni jambo la ukafiri la kumtoa mtu kwenye Uislamu, yani aipie mgongo dini ya Allah, hajifundishi wala haitekelezi, yeye muislamu jina tu. Hadha kufrun billah. Wadalilu qawluhu taala, ni kauli Allah aliposema ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون لناني ذلي مزايدي كل كيولي أمبيو كوامبا أتكمبوش وآية زمولاواك كيشا أزيبي مغونغو أزي كمبيي أزياتي أزيبوكي أزيبي مغونغو إنا من المجرمين منتقمون هكي كسيسي كوالي مجرمين ولي ولي ولي, ولي كفور ولي وفني إجرام تتكوني ونكواذيبو طيب Naam, alafu Sheikh amalizia asema wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqidh. Kwenye haya mambo yenye kumvunjia mtu Uislamu wake tulitangulia kuyataja, hakuna tofauti baina atakayeyafanya baina alhazili atakayeyafanya kwa njia ya istihzai ya shere waljaddi na atakayefanya kwa njia kwa kuwa yeye ako serious yafanya akikusudia na yafanya walkhaif na atakayefanya kwa sababu ya uoga ima uoga wa maslahi yake ya kilimwengu au mengine taib asema illa almukrah anayepewa udhri ni yule aliyotizwa nguvu ameekewa yani amefanywa ikrah bimaana kama mfano mtu ameekewa upanga aambiwa kufuru wa illa tauliwa pale pale huyu hata akitaja yale maneno ya ukafiri kwa sababu ni mukrah hatokuwa ni mwenye kufuru kwa sharti awe moyo wake umetulia na iman kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ama akitizwa nguvu akitishiwa maisha yake na kuuliwa ataje mambo ya ukafiri kisha akayataja hali ya kuridhia ule ukafiri kwenye moyo wake atakufuru vile vile kwa sababu ikrah ni dhahir watu huona ya nje kwa hivyo unawaitikia una kinje kidhahir lakini ndani ya moyo hawakuoni kwa hivyo hakuna ikrah ya ndani ya moyo ndani ya moyo lazima moyo wako uwe na utulivu na iman uwe umeamini lakini ukiaridhia ile ukafiri ndani ya moyo hata kama ulitizwa nguvu utakufuru vile vile kwa hivyo hali zinakuwa ni nne aliyefanya ukafiri au yenye kumtoa kwenye Uislamu kwa njia ya stihzai na shere huyo atakufuru aliyefanya ya kumtoa kwenye Uislamu kwa njia ya kwa kuwa yeye anafanya akikusudia ako serious huyo atakufuru anayefanya kwa njia kwa kuwa yeye ni muoga aogopea maslahi yake fulani huyo atakufuru vile vile anayefanya kwa kuwa ametizwa nguvu amefanywa ikrah ametishiwa kifo ameshikiwa kifo pale mbele yake mpaka afanye ukafiri lakini akaufanya ule ukafiri kwa njia ya kuuridhia kwenye moyo wake huyo atakufuru vile vile hali ya tano atakayekuwa ametizwa nguvu ameshikiwa ametishiwa kifo taib mpaka afanye ule ukafiri alafu aufanye pamoja na kuwa moyo wake umetulia na iman na umelichukia lile la ukafiri amelifanya kidhahiri tu ili kujisalimisha na kifo huyu ana udhuru hatakuwa ni kafiri طيب alafu endelea Sheikh rahimahullah sema wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara yote haya tuliyataja ni mambo ya hatari sana wa min akthari ma yakunu wuqua na kwenye zama zetu hizi yanatokezea sana katika maisha yetu ndio maana shekhe akakusanya ili watu wayasome wayajue wayaepuke na wayatahadhari alafu asema fayambaghi lilmuslim basi inampasa na inamwajibikia muislamu an yahdharaha ayatahadhari mambo kama haya wayakhafa minha ala nafsi na ajiogope nafsi yake kutokamana na mambo haya naudhu billahi min mujibati ghadabih wa alimi iqabih tuomba Allah ulinzi kutokamana na mambo yenye kuwajibisha kufikia au kupata ghadhabu zake na e, e, e, ghadhab hasira zake na adhabu yake kali Wasala llahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hapa ndio mwisho wa hii risala ya nawaqidhu lislami lashara. Alhamdulillah, tumeikamilisha katika halaka mbili, darsa mbili. Biidhnillah, itakaofuatia itakuwa ni sherehe ya alqawaidu larba. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala tunufaishe kwa haya na ayajalie kwenye mizani hasanati yetu na kila atakayesikiliza na atakayenushuru. Wa sallallahu